Ви забули про наших спільних знайомих жінок? Мадам Каті все встигла забути. Яких жінок, Жаку? Рибайських жінок із Сан-Брійо, які завжди чекають на своїх чоловіків вдома. Минулого разу вони, здається, були із Сен-Мало, розсердилася Каті і пішла до матроса, та за хвилину повернулася ні з чим. Оте лохнеське чудовисько не схотіло мене сьогодні взяти, поскаржилась вона, маючи на увазі шотландця Макмілана, який зараз лежить десь у мішку з Нансеном і додивляється перший кошмарний сон. Естрада намагався перетягти мене в свою віру, але я йому відрубав. Дон Жуани, кінь ці непотрібні балачки. Але ж сеньор матрос може всіх нас приректи на загибель. Не будьте дурним. Тут у нас принаймні дах над головою. Я відповів, такий дах ми можемо мати і на мисі Норвегія. Там поблизу стоїть покинута норвезька станція Модгейм. Верзете, дурниці, буркнув він. І не називайте мене Донжуаном. Маю своє ім'я. Я потім спитав у японця. Не «Ну, с'їх отсудай. А чому ви встряли в цей заколот бронтозаврів? Невдячний акт. Хоцудай хотів би ухилитися від відповіді хитренькою чинністю. Але я ходив за ним, і він зрештою зізнався. Остерігаюсь наріти сан. Я йому не зовсім довіряю, містере Мерсьє щось негаразди з тим таємницею Курасавою. Якщо він тоді не впав у трістину і залишився живий, то як би міг визити серед цього антарктичного заху? Уявіть собі, сам один цілий полярний ніц у захливі морози. Хай би навіть забив тюленів і мав доста харців. Я мимоволі замислився, а в нього. Є пістолет? Пістолет Курасава взяв із собою, але патрони залишилися тут. Нібито, так каже Наріта сан. Бачив у нього пацку пістолетних патронів. Я намагався виправдати Наріту сан. Ви несправедливі до нього, мосьє Хоцудай. Він видається цілком щирою людиною. Та це були надто загальні слова, які нікого не переконували, і я навіть сам відчував, що починаю трохи вагатись. Пішов до матроса і переповів йому цю розмову спочатку до кінця. Той спершу махнув рукою, але потім замислився і вирішив ще раз поговорити з Нарітою сам. Мої вагання похитнули його віру. Погано тільки те, що ми знову мусили вдаватися до послуг не без стороннього Ховцудая, між нами стояв мовний бар'єр. Спершу покликали Хоцудая, і матрос його запитав можна розраховувати на вашу дискретність? Японець неохоче кивнув. Про цю розмову не повинна знати жодна людина. Мусимо відкинути всі симпатії і антипатії і з'ясувати одну важливу річ. Я вас уважно слухаю, зітхнув Хоцудай. Те зітхання щось мусило означати. Матрос зовсім несподівано для мене спитав, як могло статися, що Тацуро Курасава втік, залишивши тут зразки документацію, без яких його втеча втрачає будь-який розумний сенс? Можливо, через те стовбив Сібасі тернув себе по лисині Хоцудаї. Матросові спало на думку інше. Але ж рацію з усім запасом батарей він прихопив. Розмова зайшла в безвихідь. Ми не могли обійтися без наріти сам. Я привів наріту. Хоцудай усе йому переповів, і той щасливо засміявся я поклав був до ящика і Сібасі інші папери і інші зразки, і Курасалов тільки з тим ящиком. Повірив у мій підлог. То чому ж він потім кілька разів повертався? Бо збагнув, що з опалу взяв інше.